Laborearen dako ere, azken amarkadetan lanaren balioa aldatu da eta aldatzen ari da. Hortaz, oartu dira Euskal Herriko Laborantza Gambarako langileak eta hortako ez eguna antolatu dute, ideia zen lekukotasun desberdinen trukatzia eta gaur egun lanaren antolaketa desberdinen aipatzia diren dispositiboak aurkeztuz. Euskal Herriko Laborantza Gambarako ikerrelo segik aipatzen daukuleenik ordezkapen sistema. Bai, bon, badira, ba, mementu batzutan ez da utarik. Eh, Eh, eritzen bada norbait edo istripu baten ondorioz eh, lanak egin behar dira eta nork egin nola antolatu. Ja, beraz, Hori izan zen duela kasik bergoi urte guai, eh, sortu ziren horrezkatze elkarteak eta horiek salbatu dituzte egoera hainitz elkartasunaren inguruan lan eginez. Eh. Ondotik izan dira oporren gaiak, eh, amatasun oporraldiak edo guai aitaztasunak eta eta bar, demorarekin gauza horiek eh, legez eh, obligazioak edo nunbait legez tatua dira azteko eta eh, jendarteak hori buruz eh, nola antola eta historioa. Beraz, badira horrezkatze sistemak, eh, lagunduak dirinak, eh, bereziki emezak, baina estatuak eta bar badira diru laguntza batzuek, azkenean eh, amosatzen den eta langile horren gostu hori ez da din sobera azkar izan, ero apaldua izan da din eh, Eh, eta hori da gehienik eh, ezagutua den sistema eta ono, uh, ono gehiago ezagutarazten aldena, ne? Eh, beraz helburu bat hori zen. Historiko kilanaren antolaketa naturala auzoen arteko laguntza izan da, jutsiko Janina Gergarai errantzetek bere lekukotasuna eskaini du. Bai, hauzuekin uh, komatzen gira, ordean lehen lehenik pentsatzen dut nire aitak eta bere auzoa Elgarikina eh, elgarrikin eh, hasi lanain elgarikine eh, elgarrikin egiten, deja ikusiz materiala materiela, ze presiotan zen, eta ordian partekatzeko bien artean, uh, materielein presioa, eta hola hasi ginen, ebe, bon, surtut belar egiteko masinak partekatzen dugu, Eh, bon, Humbalora, uh, Andenora eta euh, Fanoza eta euh, bon, voilà. <laughs> Eta ez dakit, e, zure ustez, eh, ikusi duzu azken eh, urtetan, azken amarkadetan, hau zuen arteko lana, beti hein berian da, gehiago bada, gutio bada? Uh, nik atzemaiten dut gutio. Uh, ba, bakotsak ezartzen du bere masina, oai, eta ordean ez du neoren beharrik, eta ordean harrimanak Eh, lan uh, berezi batzuetan dira, atzemaiten, uh, izan uh, bat ansilaja, uh, arto ansilaja edo uh, belar ansilaja. Bon, guk ez dut dugu ez bata ez bestia egiten, ordean uh, ez gira gehiago galdinak, leheno algarra atzemaiten gintien, mena. Nolaz, ez du, gu etxen ez dugun egiten, ebe, hala, ez, ez ditute gehiu galditen. Ordean, eh, hagemanak galtzen dugu horren gati. Azken urteetan, dispositibo berri bat ari da zabaltzen langile partekatu baten hartzia, lau bost edo sei laborarien artean, Jean-Claude Ricard Lekondarrak aipatzen dauku. Bai, ora, bada, zazpi urte hori badu langileat eh, partekatzen duguna. Uh, hastian, bon, ukanien, uh, eh, problematiki bat uh, ene eta ordian eh, pentsaketak uh, uh, ukan gintin, behar gila behar ba, langileak ez bitzen aizea biteran, behar gila norbait hartu uh, ba, taldeatik ilan. Hor, uh, abietu ginen, Eta behaz, uh, eh, hola, eh, geho eh, zazpibitan beti izan dira mendioak, batzu uh, joan dira eta baina behar da hatxeman uh, elkartasumat elgarrekin, eta hola, denek behar, behar bera behar da. Hori da, behar ba komplikatea langilean dako, behar du jakin denetan hartzen. Hora, hori uh, sigur, geho ostien errandien bezala, uh, beretako errandu Hale, mehentu, uh, gauza ikasi duela. E, bueno, dutena beti, uh, e, taldiak behar du e, e, konfientzia langilean hartu, senta langilea horda gure errepazatzeko, baina batzutan laguntzeko, ba, denek beharra behar Azkenean, laborariak ohartzen dira gaztek ez dutela lana lehen bezala ikusten eta kanpotik norbaiten eh, lanian agaztia geroz eta importantagoa dela. Oste, hontena, nik harrazatuko nien eh, bi, bi, bi milan, eh, odean aitamak hortzin, anaia bazen, lagunak bazin, be bon, oi denak, uh, bon, aitamak zidu gehi hor, baina lagunek ebe lanaba haute, Jo, hartan, uh, bon, 2008 ikusti dut bernila eh, behar nila zerbitze pentsetak eta egin. Jo, ni aniz laun du, ne burian ere zentabon kuman eh, parte hartzen nien, e, beti uh, lanien aigia elkartasunean. E, hortan, beti bainin ideia batzutan hartzen horbait, demora erdi, Baina, jo, ez zen posible, zenta laguntzen gatik eta. Hartako horietu ginen, pastia struktura bat eta ik, laguntzen ugiteko. Bai, hortan eh, ikusi dut uh, eh, difentzia hainitz, eh, biziki, uh, bon, guaiko nike stagera hainitz hartu ditut, eta hartzen ditut ono. Eta uh, biziki pentsatzen duzte, uh, be uh, eh, agujatzeko denboa ukan dezaten ah, beste langileak bezara eh uh, donc uh, edo kon oporeta joan behar dute edo asteburuak behar dute ukan eta ordian behar dugu zerbait pentsatu ez dakit zer behar dugu zerbait lekian ezari baina nahi balimatugu uh, gaztek uh, etxen pentsatzen dut uh, beharko zerbait uh, lekian ezari ordian Egungo atxaldea, eh, biziki enterresgarria eh, izan da horren gainen. Galdera eta lanagdatz hainitz beraz laborantza gambararen dako eta laborarien dako oroak, baina johatzekoa den gai, importantenetariko bat laborantzaren gerorako.